وآباؤنا وأخلاقنا ومسلمنا وأمنا علينا ونحضر أرواحهم ونشهد أرواحهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم في مزاجهم وانشراح القلوب دنيا وإلى الأخبار مع الراحة والأسباب شيء لله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيب خير الخلق بكلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بكل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكل Uh.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 Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat syakur dumateng Allah niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat niku kula panjenengan saat niki dikersakno dikafirno Gusti Allah jadi tiang sing sae keranten sak meluangkan waktu iktikaf wonten Baitullah. Ngenteni salat isya lan ngaji arep-arep rahmate Allah Subhanahu wa taala. Kelawan rahmat niku kula panjenengan berharap nyuwun dumateng Allah Mukomukos doyo sing hadir yang mendengarkan di rumah beserta keluarganya semua dikantuk maghfirah ampunan dosa dan kesalahan saking Allah. Manah kula kali sampeyan diberseni dipun sirami kalian ilmu sing manfaat barokah. Jadi subur iman yang tertanam dalam hati menjadi tumbuh berkembang sehingga ucapan dan perilaku kula kali panjenengan muga-muga ditulungi Gusti Allah nyocoki syariate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawi perilaku sing boten sae mugi-mugi dibuang dibucal diganti sing sae hajat kula kali panjenengan muga-muga dipun sembadani diwujudno ambek Gusti Allah jamaah masjid, jamaah pengajian yang mendengarkan, yang sakit, dengan rahmati Gusti Allah fi syafaati Rasulillah kita sunakan muka-muka dipun paringi enggal-enggal saras sing kagungan hajat muka muga dipun gampangaken kalian Gusti Allah dunia dan akhirat sing penting kula kali panjenengan sak keluarga tetap tetap dalam lindungan Allah jadi wong sing selamat ditulungi Gusti Allah saged sregep ibadah jati wong sing soleh Mugi-mugi Gusti joyo sing rawuh niki menawi panjenengan timbali jamaah masjid joyo dados tiyang sing husnul khotimah amin Kerusakan pengawasan kitab Irsatul Ibad. Di antara piwulangane Gusti Kanjeng Nabi kapan kula kali panjenengan kena musibah. Sesuatu perjalanan hidup yang kurang menyenangkan hati, maka sikap kita adalah ridho, sabar, dan berdoa mohon ganti dari Allah meskipun dalam hati dan pikiran kula kali panjenengan bergejolak dikipasi ambil setan dan iblis dikongkon sambat gak terima korek dan lain sebagainya lek kapan ono wong terima barang sing gak enak kok gak terima Jari negesi Allah. Dalam satu hadis kudsi Allah berfirman, "Man lam yardo bi kodoi. Sopo sing gak nerimo gak puas ambik keputusanku, kon karep ngono, aku karep ngini. Lek kon gak puas, fal yatlub Koban siwaya goleo pangeran goleo jerakan sak liyaku donya nekku mertua teko donya teng pundi boten ya di antara larangan-larangan sing ngersula ngoten niku Gusti Kanjeng Nabi dawuh wa Abu Dawud an Abi Sa'id al-Khudri Sahabat Abi Said Al-Khudri ini adalah seorang sahabat yang sering dituturi kanjeng Nabi tentang sabar dan akhlakul karimah. Jadi sahabat kanjeng Nabi itu macem-macem. Ono wong sing suwoge, sugene gak ketoro, sing terkenal ibadah. E. Nabi sayang, dia itu selalu diperingatkan. Sodako, sodako, sodako. Ono wong sing ahli ibadah, sing ikhlas, sing ikhlas ojo rumong so api ngenyek nanggene wong liya. Sedoyo mendapatkan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merjane Pak, golek pulau kali sampean maca selawat jaluo nang kusti Allah agar mendapatkan pendidikan sangking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat nenten lintu kecuali kita mempunyai akhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kali panjenengan gak ada mana, gak ada akhlak koyok sing diwulang ni Rasulullah gampang kepetu gampang diterima aku koncone. Sahabat Abi Said Al Khudri jawab, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi ngelaknat gak ngrahmati gak ndongakno gak delok gak omes anna ihata nanggene wong sing sambat-sambat jerit-jerit krana nemu musibah wal mustami'ata lan wong sing ngrungokno ngrungokno ya apa Lah iya ana wong kliru kok dadi elingno. Aja ngene. Pancene sampean gak melok coba iso ngomong tok. Ngono ya ngono. Sing duwe lho Gusti Allah. Meskipun kon tangisi, ya. Kon ginjal-ginjal, gak kira tangi. Ngene mari gak repot-repot, kon gak trimo, bareng ngono ae wis nang kuburan. Yo mo ya wis. Golek ganti ae. Lolek kula kali sampean ana wong nglakoni ngono terus dikandani. Iki kabeh yo ngalami susah, tapi ojo ngene supaya diganti. Nangis yo nangis, tapi empeten ojo sampe metu suwo. suara apa maneh sampai tinggal-tinggal itu itu tandanya gak trimo. Wis ayo. Iya. Tapi lek sampean kandhane ngeten haram iki, kafir iki. Wah, oh, tambah ngamur. Bid'ah iki tambah gak trimo. Mergane kita ke depan kan dalam dakwah itu adalah bil hikmah golek selai ya yo opo iso berhasil gak sampik bu jarene wong jowo lek joko iwa ojo sampik banyu nih bu budek kadang-kadang jadi budek itu iwa eka kenek ya wong bangil ini jamaah masjid Insyaallah muka-muka kula kali sampai mendapatkan tarbiyah saking Allah dan Rasulnya. Wa bernama Jawahiban an Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak satu orang banyak sahabat yang meriwayatkan bahwasannya la ana ngelaknat ga omes ya yeah. gak kate dunga no al homisata nanggene wong sing nyakar nyakar awae ngepuk ngepuk dodone ginjal ginjal gulung gulung sebab nemu tuh anakmu mang ketuk promotor ya Allah Waduh. ambil mencak-mencak roket dibuka kabeh ngono ma Elena, Ya. la ya. La'ana ngelaknat sapa Kanjeng Nabi al-khamisata wajjaha wong sing nyakar-nyakar raine awake dan lain sebagainya. Wasyaqata jaibaha apa maneh kate nyuwek-nyuwek kelambine nyakot-nyakot kelambine iya iyatalan wong sing sambat sabat bil waili dengan kegagalan wis sambat tak enak dhewe wis ya dengan kalimat ucapan sing gak bagus wasuburi dan kehancuran sapa sing golekno anak kungkuk pangan nek bapake gak ono sapa gelem rabi aku maneh kaji adib ono no, -no. ya kabeh bakal nrimo coba tak durungi coba teko ayo dipelajari nyedek nanggene Gusti Allah ta'arruf ilallahi firroho lek waktu damang-damange ten iki aja isi dengan zikir kepada Allah Allah opo ae sing sampean iso sampean waca ya yeah. maca selawat maca zikir sak karepe ya rifka fisidya besok lek kapan nrimo nrimo utawa nemu barang sing abot nang pikir kula kali sampean bakal disopo ambek Gusti Allah wa Abu Dawud nimro'atin saking sijine wong wedok minal mubayyiati wonten tiyang wedok kumpul dia ingin janji setiap baiat nanggene Rasulullah jadi mulai jaman biyen wong wedok itu dadi lek ana wong mengatakan Islam itu adalah agama sing tidak menghargai wong wedok itu adalah keliru. Sejak dulu Islam niku menghargai tiang perempuan. Ya. Lah kok ngoleno rabi papat mulai biyen sejarahe wong lanang iku ya tamak iya sampe delok biyen ngene tanah Jawa jamane Islam durung ana sejarahe ken arok maca pait wis dhuwur wis iya lek ni raja kepingin nang desa pasti kepethuk selir utawa wong weng wedok dirabi. Mari dirabi, ditinggal kongkon ngurusi kono. Piro sampean wake? Rono wong lanang iku mang doyan wong wedok. Biasane doyane iku mang delok kondisine lek soge buku lek duwe jabatan buku rata-rata bisa. Krono wong iku melbu Islam ditakoni, sampean badhe melbu Islam, enggih Kanjeng Nabi. Penggawean sampean nopo? Dudu ditarik pajak mboten? Kula tadi, kula dagang, kuatah toko kula ngeten-ngeten-ngeten, enggih. Pinten bojo sampean? Noten pasti. Lek ne wong Napa penggawean sampean? Kula cuma buru ngemong unta ambek sapi. Monggo pun asyhadu Allah idal gak mungkin duwe bojo akeh. Iya. Sampean napa? Kula niki kepala kampung Kanjeng Nabi. Bojo sampean pira ngono? Durunge mlebu is Islam. Kan lho Islam iya. apa jabatan kepala kampung kudu sampean piro rolas karek papat karek papat lek iso siji ae lek gak iso papat lek gak gelem cok ngombe islam gak popo timbang rusak is Islam. Krono wis kuat, nggih Kanjeng Nabi mboten wuru, mboten wuru nggih ae rasane, ya Ya, papat. Di membatasi, ngenten lho ya. Gak ngongkon ngoten boten. Sing kari-kari dadakno ngono. usah ngongkon rabi papat ndasmu ngono wae. Iya. Gak ngerti Islam ngoten ya. Dulu orang-orang niku wong wedok niku tidak boleh keluar dari rumahnya pinita. Nah. Krono Islam maka dihargai. Kanjeng Nabi sampai mengadakan pengajian khusus orang perempuan. Mulai Lalu Lha niki, gak oleh, ya oleh. Krono sakniki itu banyak perempuan-perempuan yang sudah menjadi ustazah, maka ada kumpulan nih wong we, wong wedok. Lek iso gak iso ya langsung wong lanang. Di antara wong wedok wong wedok niki wau karena dia ingin kepetuk Kanjeng Nabi, ingin baiat janji setia berjuang. Kolat jauh sapa wong wedok kana fima akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf di antara yang diminta Rasul dalam bai'at nang nanggene aku bai'at nang aku supaya ngelakoni kebagusan dadi wong wedok sing api apa Allah tuhom misa wong wedok sampai nek kepingin dadi wong api besok lek nemu coba diilangi yo ya. ojo sampik jambak-jambak rambut utawa nyakar-nyakar nang rai. Jadi Rono Kanjeng Nabi pesen ngeten jaman biyen itu mulai ana e menungso wis duwe watek kaya ngono. Watek sing elek kaya ngene diarahno ambek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok sakniki ana umpama untuk mewujudkan dudukno rasa cinta bela sungkawa terhadap kematian anak guru saya maka saya tunjukkan kepada guruku bahwasannya aku gebuk-gebuk nanggene dosa mencidrai nyatoni nang gene awak cekne weru guruku lekne aku sayang nang anake la opo jare kanjenengan tidak muru ngono aku Gusti Allah luwe ngerti ya yeah. biasane biasane mari ngono muharram lho muharram ya yeah. TV TV ono ya yeah. Muharram 10 Muharram marono arba'in biasa di TV-TV, wong Syiah itu mengatakan gitu. Siapapun yang mengatakan begini, ojo dikagumi. Ya. Saking pintere saya. Hadis ono, kabeh hadis ono. Wong kon ngarang hadis, goro nang kanjeng nabi ae gelem wani apa maning ngarati awak ya gampang ya bisa jangan kita mencela kalau toh ada orang demikian ojo didelok ojo dirungokno lek gak ana sing delok gak kate tampil nggih Lapi lek sampean wanu wanu wanu tambah digawe gawe, iya. Jelas tampak digawe gawe. Ada kon ngene kuno ana nang ya. Barang kuno kon lebokno maneh. Iya. Yeah. Dadi reken ngoten mawon iya. Yeah. Dosa jelas dosa gak perlu dibahas, gak perlu di tiru ngoten mawon. Wala tad'u wailan. Di antara yang dipeseno kanjeng Nabi nang wong wedok supaya dadi wong wedok bagus diterno kanjeng Nabi mlebu swarga lek sambat-sambat ojo sambat ambek omongan sing elek. Iya. Yeah. Ya apa uripku anakku melok sapa? itu omongan-omongan yang bukan nada islami koyok gak duwe penge pengeran merjane merjane kula kali sampean diwurui ambek Rasulullah lekne isu maca la haula wala quwata illa billah 100 kali kadang-kadang kita muni hasbunallah wa ni'mal wakil. kadang-kadang kita membaca selawat isi kehidupan-kehidupan kita itu. Ya. Walatan syakku jaiban lan pesene Kanjeng Nabi nang gene wong wedok hati-hati lek nemu coba aja sampe ngerget gregetno utawa ngremet-ngremet nang pakaian apa maneh sampe nyuwek nuwe wala tantaku sya'ron jambak-jambak ra rambut padha kabeh wa syaikhani Imam Bukhari Muslim meriwayatkan al mayyitu al mayyitu niku lek mayyit onen ta mim iya tak mayyit itu kula kali sampean Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sampean Kanjeng Nabi Muhammad iku mayyit bakal mati. Wa innahum mayyitun. Mereka semuanya bakal ma mati. Ya. Kalau sing wis mati, innal mayyitah saati tasjid kabi sukun lek le mayyitun iku bentuk jamae mayyitun lek ne maitun mauta dan innal maita sak temene wong sing wis mati yu adzabu bakal disiksa fil qabri ing dalam kuburan bima sebab kelakuan nisa alaihi sing disambatno artine ngeten lek kapan kula kali sampean ngomong ini Nah, besok bapak lek mati undang no wong jopo kongkon nangisi ya Bapak. Aduh, sapa sing ngekek iso dakon nang aku lek wong iki mati? Iya ta? Iya wong iki bendina ngekeki kiriman anu padahal mboten. Iya. Yeah. Kok dhewe pesen lek nek aku mati tangi sono utawa ngringi adodono ke eh, kebagusanku. Ana kuburan gak cita jane. Iya. meskipun sinten mawon tetep disiksa ambek Gusti Allah lek ne pesen supaya ditangi si paham ya Balik gak pesen ya, pomoro nangis dewi. Gak popo bang. Nge ya. Boten nopo no. Oh, asal nangis sih e jerit. Jerit gak ginjal-ginjal. Nge Engko mas nangis siaran ya, niyaka boten, nangis baka jerit-jerit niyaka. Dadi lekne ana wong oleh nangis haram, cekak cekake golongan Golongane celana cekak, ilmu ilmune cekak, akale cek cekak. Iya. Golongane NTB, dhewe ngono ya. Pikirane ruwet ngono. Wa Turmudi Imam Turmudi dawuh ma min mayyitin. Boten enten kapan ana wong mati yamutu kang wis mati. Fayaku mubakihim terus tandang wong sing nangis nangisi. Nangisane apa? Fayakulu di diantara sing diundang kongkon nangisi kongkon ngomong wa jamalah aduh bagus e wong iki kok mati wasanada aduh aku kok njaluk sumbangan nang sapa lek wak kaji iki mati ngoten dong ya ngilangno pengera ya ngilangno Gusti Allah lek kapan ana mong mati kok bisa mati kaya ngono tandane tandane to ae ya tandane wong mati gumang waqallallahu bihi malakaini tandane wong iku ngundang malaikat ula apa nihi, sing kongkon getak-getak kongkon kepui iya yeah. Yeah. aha kaza kunta opo yo kelakuanmu koyok ngene kon sing nyukupi nang kene ngoten boten Gusti boten malaikat boten iki kok ngomong ngene oh iya yeah. Lek ni kula kali panjenengan gak kelakon bagus pasti ditangisi ambek wong akeh. Iya. Masya Allah. Dari ini si Iran lah ngotenah. Konbien lahir nangis. Wong sekitarmu podo seneng kafe. Kon besok bakal ninggal no wong niki. Berbuatlah Sekiranya kau itu di, di, pergi dari dunia niki wau guyu wong liyane melok nah nangis krana kelangan Trono kelah kelangan <coughs> ojo sebalike sapa mati itu alhamdulillah aman wis ngono kene iya sok sampai wal bukhari anin nu'man ibni bushir qala Kiai Nokman niki wau siji kino urmiya ala Abdullah bin Rawaha Abdullah bin Rawahah niki sahabate Kanjeng Nabi niki semaput. Iya. Yeah. Bareng semaput krono Abdullah bin Rawahah ini seorang yang kaya, peduli terhadap tetangga dan saudara-saudaranya. moro-moro semaput gak ngerti lek semaput dan kadang-kadang ngonten apa ya mati kiwisan bareng didusi ya wis mati, dadakno urip maneh oh, onten onten niku ya ya kadang-kadang sampai wis dibuntel dadakno urip maneh iku tandane denyut jantunge maneng dudu mati mati ki sepisan lek wis dhewe mengalami sakaratul maut saiku mati iya yeah. lha lek umpama tiyang niku mati ustaz temen mati sampai dikubur petang puluh dino dadak no urip maneh nah, itu bukan bukan mati itu bentuk satu siksaan yang diserupakan koyok mati takonono ae kon biyen ana kuburan ditakoni apa lak ngarang man robuka man ngene ini ya gak kira bisa deh. pertama kali orang ke kuburan niku sampai lagi gak percaya budal Iya, ya ini. ya be tangi be no nah, dari malaikat Malaikat niku oleh gugah wong mati niku gelok kelakuannya biyen. lek kelakuane biyen iku nyentak-nyentak nang ngene wong, wong liya lho. Iya. Meskipun wonge ati. Lho malaikat niku kok nyentak-nyentak pisan koyo sikape. Lho kok kok nyentak-nyentak iki kelakuanmu kok. Ki wong niku lek ne biasa sopan, Sopan dipahami. Iya. Juga kan. Sampai tangi kan. Duh, iya. itu peteng jelok amali, Mantun ngoten nonton tiang senyambangi Senyambangi Sing kita sinten? Ditakoni malaikat. Kenal sampai sampean tiang itu, Kakap cakap ngeten. kakap. cakap Insyaallah. Niki Rasulullah menawi. Nabi Muhammad niki. Leres. Iya, Nah ditakoni, man robukan ndak we. Cuma ditakoni ngene to. Leres ta. Pangeran sampean niku Gusti Allah. Nggih, ngaten tok sopan sopan. Niki lho. Kula kali sampean disediani pusaka sing bisa nyelametno donya akhirat gampang yen niku maca selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Bosan, mojo, maulaya soli wa salingga iman abadah. Bosan, mojo, selawat Maria. Semua kita baca. Nabi selalu tampil di mana saja. Dalam kesulitan dunia Nabi tampil. Kesulitan di akhirat Nabi tampil. Kesulitan ketika kita itu di padang masar kanjeng Nabi tampil. Kesulitan kita ditanya oleh Allah, gak ono kong sing nyeterno di belakang Allah Gusti Kanjeng nah. Umati, umati niku umati. Rogot, maca selawat Gusti, maca selawat Gusti. Ya. Yeah. Mboten enten. Tuk niku kula kali sampean ayo sangu selawat sing akeh. Sangu selawat sing akeh. Ya. Yeah. bareng Abdullah bin Rawah niki semaput direken mati nangis dulur-dulur wa jamala dulurku sing api sing katinang aku sapa sing kate nulungi aku cak ya yeah. wacem-wacem sing disambati Pakola laha bareng wis siyambe e sadar waras tibane gak mati kolat dawune nyeta nang kene sing sambat-sambat kul tasyai'an kon mah ngomong apa Tak ngomong apa apa cak tak omonganmu iku illa kilali anta kazalik Aku itu mang perasa aku, aku iku mang wis turu. Bareng aku kon ngomong ngono malaikat bentak nang gene aku. Saking bantere sampai aku iku mang waras maneh. Bener lek ngono. kan Kanjeng Nabi lek kapan ana wong mati ditangisi jerit-jerit iku tandane nyundang malaikat kongkon debu gepu ya Allah ngaji sedulu muka-muka dadi ilmu sing manfaat Gusti Doyo sing hadir sing wonten griya Gusti kabeh butuh rahmat panjenengan mugi-mugi sampean sepuro sampean rubah kelampane ingkang sae nyocoki dumateng piwulangane Kanjeng Nabi Gusti bangga akan dumateng kanjeng Nabi niki adalah kemampuan kita cuma mendengarkan pengajian tapi harapan kita muka-muka kita kepingin jadi wong sae dipun tulungi Gusti Allah dipun syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wangsul dugi mriki Gusti dalam keadaan dosa diampuni kehidupan kita dirahmati oleh Allah perilaku kita dirubah lebih baik, lebih dekat dengan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma wa wafiqna lima tartabi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana tarafna نكرفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل خوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا تد والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين